Kaes verstaan nie, jylle sal kyk en kyk, maar jylle sal niks sien nie. Hierdie volk het hardkoppig geword. Hulle het opgehou luister so dat hulle nie kan verstaan nie. Hulle het hulle oor toegehou so dat hulle nie kan sien nie en nie kan verstaan nie. Ek wil hulle gezond maak, maar hulle wil nie verander en lewe soos ek wil nie nie. Daarom moet jylle weet dat God sy boodskap naar die heidene toegestuur het, die boodskap dat hy mense wil red. En hulle sal die boodskap gloeien. Paulus het twee jaar lang gewoon in die huis wat hij gehuur het. Almal wat om wou bezoek, het na hom toegekom. Hy het vir hulle gepreek en hy het gesê dat God koning is. Hij het ook vir hulle geleer van die Heere Jesus Christus. Hij was niet bang om dit te doen nie, en niemand het omgekeer niet.